Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 22, 1998. Bumiyahe patungong Nigeria ang kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa kung saan binatipikahan ng Santo Papa ang kauna-unahang Nigerian saint na si Blessed Father Cyprian Michael Tansi. Ang nasabing santo ang banal na misyonaryong nagbinyag kay Cardinal Francis Arinse ng Nigeria. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.